Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, այս անգամ մենք այցելեցինք Խմորեղենի արտադրամաս, որը կրում է ավանդական անունը։ Խմորեղենի արտադրամասեր շատ են գործում եւ մայրաքաղաքում եւ շրջաններում։ Անկամ առանձին տնային տնտեսուհիներ փոքրիկ արտադրամաս են բացել հենց իրենց բնակարաններում։ Հայը հմուտ ձեռքեր ունի յուրահատուկ հմտություններ խոհարարական աշխարհում։ Մի աշխարհ, որտեղ աշխատանքը մի տեսակ արհեստի է նմանվում։ Ինչու? Որովհետև արտաքին ձևավորումը անշուշտ իր տեղն է գրավում շուկայում։ Որպես կանոն, գնորդները առաջինը մոտենում են այն խմորեղենին, որը յուրահատուկ է զարդարված։ Այս խմորեղենի արտադրամասը, որը ավանդական անունն է կրում, անմիջապես գրավել է գնորդների ուշադրությունը։ Անկեղծ ասած, անվանումն էլ իմ հետաքրքրությունը շարժեց։ Ինչու ավանդական։ Միթե այստեղ պահպանվում են ավանդական հրոշակեղենի արտադրության բոլոր գաղտնիքները։ Երբ է բացվել արտադրամասը։ Քանի տեսակի խմորեղեն են պատրաստում, քանի աշխատակից ունեն եւ ինչ ծրագրեր են նախատեսում առաջիկայում։ Հարցերին պատասխանում է տնորեն Արմեն Բաբայանը։ Արդեն 3 տարի է ավանդական ընկերության խմորեղենը վաճառվում է մայրաքաղաքի տարբեր խանութներում։ Արտադրամաս բացելու գաղափարը տնորեն Արմեն Բաբայանը վաղուց ուներ։ Նա նույնպես քաղցրավենիքի սիրահար է։ Անշուշտ Արմենին գրավել է ոչ միայն թարմ անարատ խմորեղենը, այլև խմորեղենի պատրաստման, դիզայնավորման, հարուստ տեսականիների ստեղծման տարբերակները։ Հետագայում կյանքի կոչելով ծրագիրը իրագործեց այն բոլոր գաղափարները, որոնց շուրջ անընդհատ մտորում էր։ Շուրջ 15 տեսականի է շուկա առաքում ավանդական խմորեղենի արտադրամասը, Համեղ եւ որակյալ տեսականիները պատրաստվում են թարմ անարատ կարակով, բարձրորակ ալյուրով, որոնք զարդարում են տոնական սեղանները եւ ոչ միայն տոնական տեսք են հաղորդում նաեւ սովորական թեյի կամ սուրճի սեղանին։ Հատկանշական է, որ աշխատանքային գործունեության 3 տարիների ընթացքում ընկերությունը միշտ էլ ջանացել է պահպանել եւ արտադրամասի անվանումը եւ տեսականիների որակը։ Իսկ մեր զրույցի ընթացքում տնօրեն Արմեն Բաբայանը նշեց, որ իրենց հաջողության թերևս ամենաառաջին գրավականն այն է, որ աշխատակիցները հենց այնպես իմիջիալոց չեն աշխատում, այլ խմորեղենին են հաղորդում իրենց հոգու ջերմությունն ու սերը։ Պարոն Բաբայան, այս պահին մենք գտնվում ենք ձեր գործարանում եւ երբանից է գործում։ Ավանդական ընկերությունը իր գործունեությունը սկսել է 18 թվականի հունվար ամսից եւ մինչեւ այսօր փորձում է իրագործությունը եւ վիրավորակն ու ապրանքատեսակը ներկայացնի Արցախում սպառողներին։ Ավանդական, նախ սկսենք անվանումից։ Ավանդական անվանումը մենք որոշել ենք զուտ այն պատճառով, որ փորձել ենք մեր բնակչությանը մեր ժողովրդի ներկայացնել ավանդական հենց անվամբ իր իմաստով բարունակող ապրանքատեսակը մենք ընդունում ենք մենք ավանդական հենց տեսականին այն իմաստով որ արցախցիները ունեն շատ ավանդական տեսականիներ ինչպես նաև որակյալ ապրանքատեսակներ հնությունից եկավ ոչ այսօր քանի տեսակի քաղցրավենիք է կարտադրում մոտավոր երևի ոչ միշտ, բայց մինչև 15 տեսականի ապրանքատեսական է։ Ինչն է ավելի շատ պահանջված։ Ռուշակեղենն է ամենաշատը պահանջված, թխվածքաբլիթները, տարբեր պեշենիններ բան։ Մեր ապրանքը ունենալով նորմալ որակ ունի բավականին պահանջը։ Մենք նախքան հարցազրույցը խոսեցինք այն մասին, որ շուկայում դուք ձեր անունը ունեք եւ ասեմ, որ օրինակ կոնկրետ ես էլ եմ օգտվում եւ շատ գոհ եմ, ու սա նաեւ ասում եմ ոչ միայն ես, այլեւ բնակչության շրջանում անընդհատ գովում են ձեր ապրանքը։ Ինչումն է կայանում գախնիկ։ Շատ հաճելի է, որ մեր գնորդների կողմից մենք արժանանում ենք նման գնահատականի։ Գախնիկը միակն է, մենք մեր աշխատանքը կատարում ենք մենու մենակ խղճով եւ բնական մեր տեղական հումքերով։ Ուրիշ ուրիշ գաղտնիք չկա, ընդհանրապես չկա, որովհետեւ որոշակագործները աշխատում են ի սրտե, հումքը տեղականն է, մեր արցախյանն է եւ չի կարող ինքը պարունակի ինչ որ գաղտնիք, ուղղակի անում ենք այն ինչ որ պետք է անել որակ ապահովելու համար։ Դուք նշեցիք, որ այսօր շուկան բազմազան է ձեր ոլորտում։ Այո, մրցակցությունը ավելի շատ է։ Սա ձեզ խանգարում է, թե օգնում։ Որոշ տեղեր խանգարում է, իսկ կարելի է ասել որոշ տեղեր օգնում են իմաստով, որ մենք կարողանում ենք մեզ դրսևորել այդ դժվար եւ անհավասար պայմաններում, կարող ենք գլուխ անել, կարող ենք զավթել շուկան եւ ունենալ ձեր նման գնահատական տվողներ։ Քանի աշխատող ունեք։ Նայած պահանջարկի 5-ից մինչև 9 աշխատող ենք ունենում ոչ մշտական աշխատանքային ռեժիմով, նայած պահանջարկի։ Տարվա մեջ լինում է, ասենք կոնկրետ մի ժամանակահատված, երբ այդ ժամանակահատվածում ավելի պահանջված է ձեր տեսականի։ Դե դրանք սովորաբար լինում են տոնական օրերը, նոր տարի, Սուրբ Ծնունդ, տենց տոնական օրեր հիմնականում։ Արտադրամասի աշխատանքը ընդմիջվեց բնականաբար ոչ իրենց կամքով, այլ դավադիր ճշնամու։ Վիրավորված Արցախում ոչ բոլորը նորից վերսկսեցին իրենց գործունեությունը, իսկ ընկերության տնորենի հավաստմամբ Անհրաժեշտ էր օր առաջ բացել արտադրամասը, քանի որ Արցախցին պիտի իր գործնեությամբ իր հարազատ հողում ապացուցի, որ ինքն է այս երկրի տերը։ Պատերազմից հետո դուք որոշ ժամանակ հավանաբար դադարել եք, այո, ձեր գործունեությունը եւ պատերազմից հետո վերսկսել եք։ Պատերազմից հետո այո, մենք գործունեությունը դադարել ենք մինչեւ 21 թվականի փետրվար ամիսը, հետո հասկանալով որ մենք պետք է գործենք եւ արարենք ինչպես նաեւ ապրենք Արցախ աշխարհում որոշեցինք որ վերսկսենք մեր արտադրանքը էս էլ է մի խթան եւ մի պայման որ մենք պետք է մեզ վստահ զգանք մեր երկրում եւ փորձենք գործենք այնպես, ինչպես գործում ենք մինչեւ պատերազմը։ Այսինքն ներշնչելով հույսն ու հավատը, շարունակենք մեր գործը։ Շատ բարի, շատ շնորհակալություն։ Անլայնվելու, նոր ծրագրեր իրացնելու մեծ ձգտում ունի ընկերությունը։ Պարոն Բաբայանի խոսքով անշուշտ իրենք կոկտվեն պետական գործարար ծրագրերից։ Առաջկա ծրագրերի մասին մի քիչ խոսենք։ Ունենք ցանկություն օգտվել Ղարաբաղի գործով գործարար ծրագրերից, նպատակ ունենալով on-line-ել մեր գործունեությունը, արտադրանքը արտահանել ինչպես Հայաստան, այնպես էլ ներկայացնել ինչու՞ չէ դրսում Սա ընդամենը ցանկությունը դե երևի այս ցանկությունը կիրականացվի կապված մեր երկրի իրավիճակի եւ մեր բարոյական վիճակի հետ կապված մենք արդեն կորոշենք ինչ ենք անելու հետագայում շատ լավ, շատ բարի։ Ու այսպեսի մի հարց սակեց, այս պահին միայն մայրաքաղաքում է առաքվում։ Առաքումը իրականացում է ինչպես քաղաք Ստեփանակերտում, այնպես էլ Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջաններում ամբողջությամբ։ Շատ լավ։ Տնորենի ուղեկցությամբ զրույցի հրավիրեցի նաև աշխատակցուհիներին։ Վերջիններս անգամ չցանկացան կտրվել սիրած աշխատանքից եւ պատասխանել իմ հարցերին։ Այնուամենայնիվ ինձ հաջողվեց զրուցել նրանց հետ։ Ձեր թույլտվությամբ կարող եմ զրուցել նաև աշխատողների հետ։ Բարև ձեզ, ներկայանում եք Էլադա Ղազարյան։ Էլադա, ինչ եք անում այս պահին։ Այս պահին կրոասան եք փաթաթում։ Դրանից հետո դնում եք բարիլկումը, բարիլկից հետո վառարանը գցում։ Ինչքան ժամանակ է աշխատում եք։ 2 օրա։ 2 օրա դեռ սկսնակ աշխատող եք եւ դուր է գալիս ձեզ աշխատանք։ Շատ։ Քանիսից քանիսն եք աշխատում։ 9-ից 6-ը։ Ամենից շատ ինչ եք սիրում պատրաստել։ Գիտեք, ես շատ եմ ռուսակերային սիրում, ինձ համար բոլորն էլ շատ համ հաճելի է, համ շատ դուրալի գործ է։ Շատ լավ, շատ բարի։ Իսկ հին աշխատողներից բարև ձեզ, ներկայանում եք։ Նելի Հակոբյան։ Ահա, Տիկին Հակոբյան, որպես ինչ եք աշխատում։ Որպես ավակ հրուշակագործ։ Ինչքան ժամանակ է։ Արդեն 3 տարի աշխատում եմ եւ հաճույքով հաճախում ես աշխատանքին։ Աշխատանքը սկսում է 9-ին, վերջանում 6-ին։ Գոհենք նման պայմաններից։ դե։ Ավելի շատ օրինակ ինչ եք սիրում պատրաստել էլի շատ։ Ղարաբաղյան գաթա։ Մեկ էլ Երևանյան գաթա ենք։ Ամենից շատը սիրում որ պատրաստենք, բայց նման պայմաններում ինչ պահանջում են, այն էլ պատրաստում ենք։ Իսկ ինչ է շատ պահանջում։ Դե պահանջում են եւ չորային եւ կրեմային մեծ քանակությամբ չենք թխում, բայց թխում ենք էլի պահանջված քանակը թխում ենք օրվա կտրվածքով։ Դուք աստորեն ի սկզբանե երբ բացվել է այդ ժամանակից։ Հա, հենց առաջ օրվանից դե ոչ առաջ օրվանից 3 տարի ես ստեղ եմ աշխատում, միջև ինձ աշխատողներ իլալ եմ, դե հիմիկվա պահին ստեղ եմ։ Արդեն ձեր ձերքը այնքան է հմտացել, հա։ <laughs> Հա, եւ աշխատում եւ խոսում ենք։ Շատ լավ, շատ բարի, շնորհակալություն։ Ստես։ Համի եւ որակի հրաշալի համադրում, համեղ թխվածքաբլիթներ, տորթեր։ Բավական է մեկ անգամ համտեսել ավանդական ընկերության խմորեղենը, բնական ու տեղական հումքերով պատրաստված քաղցրավենիքները շատ նման են տնական ավանդական խմորեղենին։ Այսպեսին էր գործարար Արցախն այսօր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան